Neće ne snimati. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zahvaljujem Allahu te bareke u ta'ala na blagodatima i ljepoti Islama. Zahvaljujemo Allahom subhanahu wa ta'ala što nam posla poslanika ali salatu wa salam da se mi ne bi razilazili tako. Zato je došao poslanik da izvede e, cijelo čovečanstvo iz tmina, džahilijeta, kufra, razne zabluda na svjetlo. Pa je poslanik došao kao milost svim svjetovima tako da se ljudi ne bi jel tako razilazili oko čega, oko najosnovnije stvari života, to je ko je Bog, ko je to božanstvo koje treba obožavati, da ljudi ne bi obožavali po svojim hirovima, tako, to je i ovaj, temeljna misija poslanika Svetoslava. Znači, on je došao da nam objasni kako se obožava Allah i kako se njemu robuje. I ne samo to, nije nas ostavio da mi ponovo tražimo tako šta, naredio nam šta ne smijemo raditi, objasnio nam kako se Allah ne smije robovati i objasnio sve puteve od najmanjih do najvećih. No, tako. I vidjet ćete da nikad čovjek ne počini širk odjednom. Tako. Nije to odjednom. Kao ni grije. Ni grije veliki. Nije odjednom. Prvo ide mali. Otvore se mala vrata. Od, tako. Mala. Pa ako se ona nisu zatvorila, onda ide dalje i onda ode, ode na veliko. Pa Allahu zahvaljuje što nam poslao poslanika da mi ne bi tako hodali u klinama nezlenja. Večera ćemo za Allahovu pomoć, pokušat ću ukratko, jer imam neke fetve sam doneo vizano za vaše pitanja. Mi ćemo večeras u najkraćoj crti pokušat odgovoriti na jedno od naj, na, e, najvažnijih pitanja naši, našem životu, tako. a to je koji su to uzroci upute. Tako. Koji su uzroci da ti budeš upućen? Šta znači biti upućen? Znači, prije svega robovati Allahu onako kako on zadovoljan da mu se robuje, jer ne možeš robovati Allahu ako to ne uputi da mu robuješ. <laughs> Jel tako? Ne možeš. Tako, ne može. Zatim, uh, u našem životu, <clears throat> tako, tokom, nakon što nas Allah Tebar Katala uputi, svakom od nas u početku same upute imanje bio na jednom zavidnom nivou, tako, Pa je šetan tad često koristio i koristi kod ljudi početak neznanja da prave katastrofalne greške. Tako. Pa se kasnije vremenom naš iman, šta? Malo smanjio. Malo smo se navikli na islamu, tako? Pa on plahne. Tako. A to nije dobro. Znači, ne može iman uvijek stojati na jednoj ravnini. Jer ako stoji na jednoj ravnini, on će sigurno pas dol, neće otići gore. Nego uvijek, svaki vjernik je tako, mora vršiti reorganizaciju svog organizma, svoje duše, da bi šta, da bi mogao dalje, dalje živjeti. A naš život se ne zasniva ni na čemu drugom osim na životu vezanom za šerijat i vezanom za uputu koja nam je glavni temelj za sve naše postupke u životu. Sve što je uputa veća, sve bolje vidiš i sve lakše živiš. I sve ćeš lakše rasuđivati stvari, tako? Koliko ste se puta divili alimima, ličenjacima, koji su preselili. Čitate njihova dijela, pa vidite, kao da se živi sad. Da, je tako? Kao da je ovdje među nama. A to, a 500 godina prije preselio. <laughs> je tako? Gledajte, znači 500 godina prije njemu Allah, možete zamisliti kakav je to onda Besirek. Besirek. Kakvi su to bili vidokruzi? Koja su to bila polja gledanja? Je tako? Kao što je poznato kod Omera ibn Hataba radijela on, tako, vladara pravo pravovjernog, aj sine, približi se nama ovde. Hodi ovde, nekako što mi dole, isto kod te neko natjeru. Hodi ovde slobodno približi. Ponesi taj svoj, šta ti je ono? Jeste. Hodi, hodi ovde, evo ovde, hodi. Omer radijela on, znali ste, vidjeli ste, braćo moja, ovaj, da koliko je puta znao procijeniti odmah lažove, munafike, je tako, nekakve rabote i među muslimanima, odmah i procijeni. Zašto? Ovo Allah te bar katala daje iskrenim. Tako. Međutim, mi se ne smijemo ovim puno baviti, je tako? Zašto tim procjenama? Zato što mi nismo, je tako, Allah najbolje zna ko je na tim nivoima. No, mi procijenimo situaciju, nego mi se moramo držati samo dokaza i ono što imamo kod sebe. Je tako? tako? procjena među nama može biti nekakvog tako iz nekakvog životnog iskustva ili, ili, ili, ali procjena u temeljnim pitama vjeri tamo gdje treba donositi fetve i sud o daljem radnju, to nama nikako ne pripada. Ne, to nama nikako ne doliči. Ne, to mi ne smijemo raditi nikako. Tako, da mi sad uzmemo dvije, tri fetve pa ćemo mi to, tako, iz jednom kahvetinom, ne, ne može, braće, ne može ne može, za, vidjeli ste kad učenjaci odgovaraju, svaki od njih kaže Allah najbolje zna. A kod nas, <laughs> kod nas na kraju zavratove. Ja znam i teš <laughs> ti šta tu govori, to je tako. A oni kažu Allah najbolje zna i čiste se odmah. Time se čiste, tako. Kad god da učenja kaže Allah najbolje zna, blago njemu. Tako. Jer hoće da kaže, ja sam potrudio se, tražio, Allah najbolje zna šta je istina. Tako. Jedan od prvih uzroka upute jeste, kako smo rekli, iskrenost. وَلَدِينَ جَاهِدُمْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Zapamtite dobro ovaj ajet, sura Lanke Bu 69. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, one koji se budu radi mene borili, to jest, koji budu iskreni, zato je šart za uputu, jedan od šartova, odmah se to vezi za šartove šehadeta, tako, jest ta ihlas, iskrenost. Pa Allah kaže, da parafraziram ovaj ajet, da ga malo razgodimo. One koji budu iskreni, tako, i budu htjeli da idu meni, ja ću ju putiti da idu meni. Ovo je prijevod ovog ajeta, bukvalno da ga prevedimo. Znači, vrladine džahedu, one koji se budu ovo džahedu trudili, tako, koji budu trudili. Hoće, šta je trud? Osnovni trud za naša djela je iskrenost, braćo. A tako, iskrenost. Da ti hoćeš, hoćeš uputu, želiš, jednostavno, moliš Allah da ti je dadne, da ne lutaš, da ne ideš u džahennem, da ne budeš sufija, da ne budeš nakšibendija, da ne budeš haridija, da ne budeš murdija, da ne budeš, ne znam ja, klipan, papa, fratar, Allah moj, puti me, molim te. Jer ako me ti ne uputiš, ehde nas sirat al mustaqim, uputi nas na pravi put. Je tako? Ovo je u stvari dova, Allah, dova iz dubine tvoje duše. Koja ako bude iskrena, sigurno će biti implementirana, tako? Allah kaže, volazi na džajed, one koji se budu raz mene volili, to jest koji budu iskreni u tome da hoće prema meni, kaže uzvišeni, ja ću i povest prema sebi. Ovo je prvi uzrok upute. Pa pogledajte, braćo moje. Zašto niko nije? Ko mi odgovori na ovo pitanje, ima čokoladu. Kome sam ostao sve dužao čokoladu? Allah, ovo je jedno. Milku, ali? Jesam, nisam, nisam rekao milku. 300 grama milka. <laughs> Ima liko da me zove. <laughs> <laughs> Izove skupoće. <laughs> Dobro. Kaže, niko nije uspio pomažući islam putevima koji nisu Allahove. Znači, slušajte me dobro. Zašto niko nije i neće uspjeti ovaj, pomoći islam putevima koji nisu Allahove? Ko zna? Znači, zašto niko i neće nikad niko uspjeti pomoći islam putevima koji nisu Allahovi. Zato što tim putevima ide od Allah, jer nisu Allahovi. Dobro, tu je, jest. To što ga Allah Sad... neće pomoći. Džezak, her, ovo drugo kad si rekao, to je to, tačno. Čokolada, ali ja ću izabrat koliko. Neće ti više ovako nikad. Ništa. Znači, zato što Allah ga nije na to uputio. I znači, šta ovo govori, braćo? Zapamtite dobro ovo. Sve što je pogrešno, nije od Allaha nego je od tebe. Sve što je u domenu tvog mozga, da ti izmišljaš i hoćeš da pomažiš u vidu bidata, novotarija, e, mevluda, demokratije, komunizma, petljanja, muljanja, nije te, neće uspjeti nikad. Zašto? Zato što te Allah nije na to uputio. Jer on kaže, veledine džahedu, one koji se budu radi mene borili, ja ću povesti putama koji meni vodi. Može li iko, braćo moja, Allah vam uzvišeno, iz vlade u državi, gor da je predsjednik, da je na najviše nivou reći, Handula što me Allah uputio da ovdje sad bude. Šta bi mu vi rekli? Ja budale Bože, dragi. Je tako? Allah te uputio da budeš demokrata. Da budeš, da dozvoljavaš pederluk. Na to te Allah uputio. Oni sam ja dozvolio to. Dobro, su protiv toga. Pa normalno da jesam, izjasni se. Pa ne možete tako odma u Europu. Dobro, ako ne možemo, onda namješti svog sina. Nekom bude u toj tvojoj populaciji evropljana. I onda uputiš dovu. Molim Allah da ti sinovi, tetkovi, amiđe, svi budu ti. Po zakonu vaše. I nemoj se da se ljuti. Jer ako se budeš ljutio, ljutiš se na zakon svoj. A to je po vašem zakonu. Strogo kažljivo ne poštiješ zakon, pedira, tako? Ne, nije ga Allah vraćao ja na to putio. Zato je osnova. Zašto poslanik Islama uspjeva? Zato što je išao putema kojim ga je Allah vodio i pokazao nama. Nikako drugčije ne može uspjeti. Drugi uzrok upute, braća moja, jeste ima nečinjenje dobrih dijela. Zašto ovdje činjenje dobrih dijela? Gledaj, kaže uzvišeni, One koji vjeruju, rabom bi imanihim, tađri min tahti helenaharu, halidine fija, džennati naim. One koji vjeruju i koji čine dobra djela, gospodar njihov će i kaže na tom putu podržati. Gledajte ovo. Ovdje uzvišeni objašnjava, kaže, prvo one koji vjeruju, tako? Samim tim iman, na koji ispravan, on traži da se poveća. Tako? Jer ono što je tebi naređeno da radiš, Ama rođo moj, ti to svakako moraš raditi. To je tebi naređeno. Da klanjaš, to ti je farc. I pogledajte koliki je krug dobrih dijela Allah te bar katala ostavio da se ispitaju ljudi. Da ti od sebe radiš. Pa kako znaš da je čovjek poduzeo ovaj uzrok za činjenje dobrih dijela? hoće, svugdje, svugdje bi došao, povezi, ponesi, priteci, operi, zanesi, za koji, od koji, zapucaj, pripucaj, <laughs> zašto? Ko je ga na to potjeli? Ko je ga na to? Iman prvo, tako? Iman i onda on diriguje, hoće još. Jer iman ti je ko, kod koga je kako treba, kao čovjek koji je žedan, tako? Piješ onaj, kak se zove onaj? Kiseljak onaj, ha, sensation. Sve što ga više piješ, on se sve više pije. Tako, ružno poređenje, ali tako, da su kako treba, kad bi popio čašu, ne tražio više da se žeda. Ono ga napravi da ti moraš iskatješ. Tako, tako čovjek kad je žedan, hoće još. Tako je sa imanom. Kod koga iman hoće da zalije nekakve svoje plodove, da bude bolji, da bude veći. I poduzme ovaj uzrok upute, Allah ga podrži još većim dijelima ubrzamo šta? Korake na dobri dijela. Ovo ne nemojte poremetiti kod sebe. Znači, pogledajte, Allah te bar tala naredio namaz u džematu. Tu stoji. Ali more, milion, miliona dobri dijela, sad ovo dobija dimenziju, trilion, triliona, ali. Dobri dijela koja su nam otvorena, evo samo u našem selu. A to su uzrok, čega? Povećanja upute. I uzrok, uzvišeni kaže, one koji budu vjerovali i čili dobra djela, Allah će i na tome šta po podržati. Idemo dalje. Treći uzrok, uzvišeni kaže, treći uzrok upute jeste Kur'an. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inne hadel Kur'ane jehdi lilleti hije ah akvam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Ovo mi je odgovor na ono na ono početku pitanje, kad sam nam odgovorio. Znači, ovaj Kur'an u Musaf vodi jedinom ispravom, kaže Allah za njega. Jedinom ispravnom putu. Jehdi, uputi, je li tako? Jedinom, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovo je sura ili sra, ovaj Kur'an, inne hadel Kur'ane jehdi, tako, pojačano sa teštidom na nun, hadel Kur'ane jehdi, ovaj, znači samo taj. Zašto je samo taj? Ine hadel, određeni član, tak? Ine hadel Kur'ane jehdi, jedino ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Tako? Ništa drugo. Ako Allah kaže da jedino Kur'an vodi jedinom ispravnom putu, ima lišta drugo, braćam da se smije uzeti i reći ovim ćemo pomoć, sa ovim idemo da bi došli na jedini ispravni put. To ti je isto kad rate u dvije strane i sad ti od svoje vojske udeš u suprotnu vojsku i kažeš ja ću malo odatle djelovati. I kad dođe vrijeme, kad vidim da oni oslabe mene, eto vama. Čija je ovo osobina? Monafika. Ti zopi jednu malu čokoladu. Munafika. Uvezujte sebi, vraći sestre. <laughs> tako? Isto da ti ja, sad mi ratujemo ovde, inšala, alhamdulillah, i sa druge strane, ode jedan od nas, ode tam njemu i kaže, <laughs> eh, kaže, ja ću ovde, znaš, šara bara, ja ću ispitivati situaciju, vama ću javit, ne javit, ali kad vidim ja da, mene je to kod vas. Šta ćemo sa njim kad nekoga kaže, evo ga na optici. Evo ga. Vaš brat? Rokni ga, vola rokni ga. Onda je na ispravnom putu. On bi bio uz tebe. On bi bio tam. Ono, ne mora živ i odatle pomagat. Tako. Pa Allah te barek od tada kaže da ovaj, to jest ova uputa se može povećati samo Kur'anom, ili tako? A smanjivati griješenje. To jest smanjivati onim što ne ima u Kur'anu ili što mu je oprećeno. Tako se smanjuje uputa. Ona se povećava i smanjuje. Pa kad čovjek kaže, jel tako, pogotovo mi stari, ne možemo pamtiti, nešto nije u redu. Kad se pojavi dobro djelo, ti nešto ne voj, sve bi, nešto ti mrsko. Nije dobro. Je tako da nije dobro? Haraše. Nije dobro. Jer odmah se moraš sjetiti zašto se to u meni uputa ne povećava. Jer nismo mi murđije. Da ima samo izgovarat, moraš šta raditi. Nego uzvišeni kaže, dajte, uložite, radite, trudite se. Tako? I tako dalje. Sljedeća, kažu Allah tabar kretala, gledajte ovo. Subhanallah, kaže uzvišeni, Kaže, a one koji su na pravom putu, vele dine, tedeu, zadehum hudem, a tahum takvahum. Kaže, uzvišeni, a one koji su na pravom putu, on će, kaže, i dalje voditi i nadahnut će ih kako će se džehennema sačuvat. <laughs> ja, da bi povedu nas pravim putem. Gledajte ovo. Kaže, uzvišeni, a one koji su na pravom putu, znači, one koji su, Koje je sad pravo put? Nije samo stali na put i stoji. Tako je sad. Još. <laughs> E, Nije sad stao i stoji. Evo mene na putu. O ljudi odoše. On na pravom putu i on ide. Allah kaže, oni koji su na pravom putu, on će, kaže, on će i voditi i ne samo voditi, nadahnut će i da se sačuvaju žehenneva. Mada je ovaj samo ajet objavljen dosta. <laughs> Gledajte ovo. Kaže, onaj koji su na pravom putu, Allah će voditi. Molim Allah da nas vodi. Kaže, na danu će i kako će se vatre, šta ovo nadahnuće i? Uputit će i povećat će im još više uputu. Jer on kad te vodi, šta to znači da te Allah vodi? <laughs> Neće te vod krivim puta. Je tako? Znači, kad te vodi, odma se prsa proširuju i reaguju. Grijeh, ti odmah uklinč staniš. Pojavi se ono, stani. Tako. Kuraž, brata Atif je ulad. Dugo sam se sa njim tako vozali smo se godinama. Pa znam ga dobro. On bi nekad nešto rekao, a ja bi često čekao da on kaže jer sam vjerovao u njegovu oštroumnost. On nije imao znanja. Nije imao znanja. Ali je imao besire zbog iskrenosti. Allah ga vodio. I sad kad bi ja nešto ja nešto rekao namjera napacim, znao je on puknu dobro nekad. Znaš, ali u, u temeljnim stvarima ovako kad spomenem u neku osobu i ja samo čekam šta će on reagovati. I to je meni bila ovaj, mapa puta. Znao sam da on 99% slučajeva nikad nije fullno. Tako. Da mu se Allah smilo džene da govede. Znači Allah te bar kretala kaže ovdje ovom majetu one koji su na pravom putu on će i dalje voditi i na će i kako će se vatru, vatri sačuvati. Pa pogledajte, kad Allah nadahni roba da oprašta uvrede, da oprašta udarce, da oprašta, koga je mogao na to udati? Šetan nije sigurno. <laughs> Ko šetana nema oprosta. Samo kad ti vramo, udri i ti. Tako. Nego svu vojsku šetana oboriš na noge. Svojim veličanstvenim činom, imanom. Je tako? Jer čovjek je kad udara, treba da udara u ime Allaha, nije u ime sebe. Tako? Kaže Allah se barake od tala, a Allah će onima koji su na pravom putu, kaže uputu povećati. Znači, braćo moja i sestre, musliman ne može biti na pravom putu ako ne slidi Allah, ako se nikad salovi sebe. Nemoguće. Znači, kažemo definitivno i možemo se zakljati svojim gospodarom, gospodarom nas, svi svjetova, gospodarom poslanika Svetoslam, ko ne slijedi poslanika ili Svetoslam, taj neće biti na uputi. Onoliko koliko ga slijediš, slijediš, toliko si na uputi. Koliko ga ne slijediš, toliko ti manjka. A sve što ne slijediš, sve ti je gori i sve ti je teže. Onda se pitajte zašto evo i bošnjački muslimani stagniraju 500 godina. Ni sa jedne munare 1991. godine nisi mogo da čuješ hajja ala džihad. Rat otvoren. Je tako? Ko što evo ponovo se huška zahuktava. Ne znam da li pratite. Nasera Orića žele da osude u, u Srbiji za ratne zločine. Stala je na njegovu stranu sva politička opcija Bošnjaka, Zlatko Lagumđija, Bakir Izetbegović, Radončić, svi. Kaže, mi ne damo njega. Kaže, Dodik, ja sam sa završio. Hoću svoju državu i ovo je kraj. Kaže parlamentacima, povuste se svi, ministrima, svi nazad. Samo radi jednog bandita, Nasir Urić. Ha? A Hanza leži šest godina u zatvoru. Šest godina leži u zatvoru. Niko nimu kaj, ništa. Bošnjaci nestaju uz njega. Zašto? Zašto je što ovaj isti koji on? Tako? Nahavle vela kuvete ila gleda. Znači, ovdje šeji kaže, kaže svaka uputa kojoj nije vođa pečat svih vjerovjesnika ne može biti, ne može biti trajna ni ispravna. I tako i jest. Ne može biti trajna ni ne može ljudi i onaj ko ostavi nešto I od ibadeta koji imao, koji je ostavio, ostavio zato što je bio neiskren. Jer da je bio iskren, ne bi ostavio. Valazi na džahedu, tako? <laughs> što je ostavio? Neće dijelo ostaviti radi ljudi. Dijelo se ostavlja radi Allaha i prihvata radi Allaha, a ne radi ljudi. Zatim, još jedno ćemo samo kada vjernici uđu u džennet, u stvari prije toga, uzvišeni kaže, mi mu na pravi put ukazujemo kome čovjeku, kaže uzvišeni, a njegovo je da li će biti zahvalan ili nezahvalan. I dobro i zlo mu objasnili. Pogledajte ovog ajeta, Subhana kaže, uzvišeni, ovdje še govori, pojasnio je koji put vodi u džennet i koji u vatru. Objavio je knjige, poslao poslanike, sirat šupriju iznad džihennema postavio, Pozvao je ljude da robuju samo njemu jednom. I one koji su mu pokorni obradovao dženetom, koji je prostran koliko nebesa i zemlja, onima koji su mu nepokorni razbuktalom vatrom je zaprijetio. Ljudima je osjetila dao, pa neka svako da odabere ono što želi. Slušajte ovaj. I dobro, uhedina, uhedina, i dobro i zlomu kaže objasno. Allah kaže, u tebi postoji, jel tako? Da vidiš šta je dobro, šta je zlo. Kada vjernici uđu u džennet, treći će, gledajte ovo. Alhamdulillah illadi hedana li hada ve ma kuna li nahdije leula en hedana Allah. Kaže uzvišeni, hvaljen, reći će dženetlije, hvaljen neka je Allah koji nas je na pravi put uputio i mi ne bismo bili na pravom putu da nas on nije uputio. Ovo će govoriti ko stanovnici dženeta Sa potpunim jekinom. Hvala Allahu koji nas je tako uputio. Jer da nas nije uputio, mi danas, kaže, ne bi bili u džennetu. I još jedan samo ajet. وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون kaže Allah subhanahu wa ta'ala eto to je džennet koji vam je darovan za ono što ste šta ta'melun radili <laughs> za ono što ste radili, a ne izgovarali. Izgovor mora pratiti djela. To vam je dženet za ono što ste radili. Pa pogledajte, braćo moja i sestre, koliko danas ljudi pozivaju na krivi put. Koliko je ljudi koji su, je tako, šeitani. Kažu, hodi vamo, hodi ovamo. A zaista, o, možda bi dobro bilo da krenemo sa po jednom pitanju svaki put šeitanove zamke i spletke što su učenjaci sabrali. Zaista to bi trebali poznati. Jedan po jedan dio. Pa ćete vidjeti na koliko načina šeitan zna pri čovjeku? Nekad da mu umanji, kad radi dobra djela, samo da mu, da mu uzme od njih malo. Pa kad radi malo veća djela, da i umanji, pa kad dođe do nas, da mu je uljepša, da je on zaslužan za to. More, more ti stvari koje šeta nalaga proklev, čini sve samo zato da bi te odveo u džehennem. Da bi te odveo u džehennem. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas spasi džehennema, da nas uvede u džennet. Allah molim da nam oprosti naše grije i sramote pokri, da pomogne islam i muslimani, džihad i muđahide. Allah molim da, da nam oprosti naše grije i sramote pokri, da sjedini naša srca da nam oprosti naše pogrešne postupke, da nas uputi na ono što je za nas najbolje. Alhamdulillahi rabbil alamin. subhanike, Allahumma wa vjandik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ila ila ila ila ila ila ila ila